tial inter collegae babiladoi gravas. Dum la pandemio, la babilado en la officeia corridoro ne povas ocasi. Sed tiai babiladoi ja estas signifai. Cion do fari, se ni nun nur rencontigas en videoconferenzoi? Estas farata in un multa studoi pritio, kiel homoi fartas, se ili ne veturas alla officeio, set se ili laboras heime, sur faldeblai seggioi, caice tabloi de conata meblo vendisto el Svedio. Fresha studajo el Germanio nun constatas, che alla homoi heime ne mancas ergonomia seggiaro, ec ne la tre bona restauratio della firmao, en ciu ili laboras, set mancas al ili cefe, la neformala interscangio en la te amo, au, ali vorte dirite, la babilado en la corridoro. Tiai babiladoi historie ne havas bonan reputazion, set ne estas hazardo, che jus nun la babila applicajo Clubhouse furoras. Tie ja disponeblas compreneble rondoi pri entreprena culturo ca justezo en clarigado, ce ciui oni enjaltigas, ciel ce telefona conferenzo, sed multai homoi volas nur babili, char oni an eniun alian rencontas. Ancau enda profesia sfero, oni debatas multe ciferezze, conferenzoi funccias ofte nur perde Zoomo au Skypo. Mancas la persona contacto, la besono pri neformala interchangio restas. Kion do fari? Unu flanke gravas compreni che babila conversazione estas iu strangajo, kiun practicas che collegoi, kiui havas tro da tempo. Brita evoluzia psicologo attribuas al gi socian funccion. Gi helpas al firmao funccii bone, char neformala interparolo creas fidon cae ligitezon inter la dungitoi. Li derivas tiun funccion de lingvo el sia observado de primatoi. Ili sen pedicigas cae grat massagas sin en gruppoi. Tio estas la baso de ilia cun La flegado de la felo servas cetio nec alla higieno, nec alla interchangio de informoi, sed gi estas esprimo de amicetso cae fidelezzo. La homa lingvo, laula brita psicologo, elvolvigis kiel acustica grat massaggio en pli grandai sociai gruppoi. La scientisto priuge analisis esplor ciam de nove interparoloin en la ciutago jen lia ekkono. En sestec procentoi temas pri sporto, politico, au pri personai aferoi, cela ceterai interparoloi pri claccioi. Tio servas kiel socia gluilo tamen nur, se gi funccias en cadro de sociai normoi. Ciu parolas malestime pri malce estantoi, tiu ne servas alla ligitezzo en la teamo. Laula esploristo, tamen nur maximume quin procentoi de paroladoi temas pri malestimai eldiroi. Officeia claccio done estas principe malitza, set precipe saniga. Cion do tio signifas, se homoi ne plu hazarde rencontigas? Nenion bonan, opinias la brita psicologo. Unu flanke la absoluta limo por interparola rondo estas quar personoi. En la normala vivo oni alternas de unu interparolo al alia. En la videoconferenzo ne eblas retirigi. Ancao ne aperas en la ciferezza sfero la hazardai rencontigioi de homoi, ciui alicase ne interrilatas. Tio malhelpas creivon. Homoi, cun malsamai interessoi, vidas aferoin el aliai perspektivoi. Tiel eblas solvi problemoin. Nu, ni comprenas, che estus pli bone se ocasus verai rencontoi anstatau videoconferenzoi. Se tiu ja existas, oni tie devas concentrigi pli, cae attenti pri sia corpa lingvo oni appena o povas tie varmigi con siai interparolantoi. Do, quancam la laboro en la heima officeio havas ancao siain avantagioin, tamen la reveno alla officeio estas tre grava por la psica cae socia bonfarto.